Հանրապետության ղեկավարը Գանձասարում ցանոթացել է Մատենադարանի շենքի կառուցման աշխատանքներին։ Արցախի արտգործնախարարն ու պաշտպանության նախարարը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչի հետ քննարկել են ԼՂՀ-ում կոմիտեի կողմից իրականացվող ծրագրերը։ ԼՂՀ-ում շարունակվում է ջրամատակարարման համակարգի շինարարությունը։ Այսօր Արցախում մեկնարկեցին արվեստի մուրացանյան օրերը։ Միջազգային հանրությունը պետք է իր մասնակցությունն ունենա Արցախի ճակատագրի լուծման գործում։ Անհնար է հասնել խաղաղության, քանի դեռ կողմերի միջև բացակայում է վստահությունը։ Ռուսաստանը ինչ պետք է մեղադրել Ղարաբաղյան հակամարտությունը բորբոքելու մեջ։ Վանաձորում մեկնարկած հանդբոլի մրցաշարին մասնակցում է նաև Արցախի հավաքականը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 19-ին ընդունել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արևելյան Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային նորանշանակ ղեկավար Պատրիկ Վիալին եւ ԼՂՀ-ում կոմիտեի առաքելության նորանշանակ ղեկավար Դրագոսլավ Բլաժևիչին։ Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել Արցախում կոմիտեի գործունեությանը եւ մարդասիրական մի շարք ծրագրերի իրականացմանը։ Երկու ստեկնշվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ Արցախի հանրապետության համապատասխան մարմինների միջև փոխգործակցության բարձր մակարդակը եւ արձանագրված դրական դինամիկայի պահպանման կարեւորությունը։ Նույն օրը Բակո Սահակյանն այցելել է Գանձասարի վանական համալիրի հարևանությամբ կառուցվող Մատենադարանի շենք եւ ցանոթացել իրականացվող աշխատանքներին։ Երկրի ղեկավարն այնտեղ հանդիպում է ունեցել Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ծրագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի, Մատենադանանի տնօրեն Հրաչյատ Համրազյանի եւ հաստատության մի խումբ գիտաշխատողների ու մասնագետների հետ։ Նախագահը գոհնակությամբ նշել է, որ աշխատանքները մտել են վերջնական փուլ եւ շուտով այս կարևոր գիտամշակութային կենտրոնը կսկսի իր աշխատանքը։ Բակո Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանի տնօրենին եւ աշխատակիցներին մշտական աջակցության համար, նշելով, որ առանց նրանց բարձր մասնագիտական եւ հայրենանվեր գործունեության անհնարին կլիներ հաջողությամբ իրականացնել Արցախ Արցախյան մատենադարանի հիմնադրման աշխատանքները։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Քայլար Միքայելյանը նշանակվել է Ավստրալիայում ԼՂՀ մշտական ներկայացուցիչ։ Երկրի ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով Լիանա Ավանեսյանը նշանակվել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամ 5 տարի պաշտոնավարման ժամկետով։ Հոկտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանն ընդունել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արևելային Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային ղեկավար Պատրիկ Վիալին։ Հանդիպանը քննարկվել են ԼՂՀ-ում կոմիտեի կողմից իրականացվող ծրագրերին առնչվող մի շարք հարցեր, մասնավորապես անհայտ կորածների ճակատագրերի բացահայտման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Կարեն Միրզոյանն անդրադարձել է նաև ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող ԼՂ քաղաքացիների ճակատագրին, ընդգծելով նրանց նկատմամբ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի շարունակական խախտումների անթույլատրելիությունը։ Հանդիպանը ներկայ է գտնել նաև Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավար Դրագոսլավ Բլաժևիչը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արևելյան Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային ղեկավար Պատրիկ Վիալին այսօր ընդունել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը։ Պատրիկ Վիալը շնորհակալություն է հայտնել բանակի հրամանատարին ընդունելության համար եւ նշել, որ չնայած սա իր առաջին այցն է Արցախ եւ այն ավելի շատ ճանաչողական բնույթ է կրում, նա տեղյակ է պաշտպանության բանակի ու կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակի աշխատանքի ու համագործակցության մասին եւ ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության նորանշանակ ղեկավար Դրագոսլավ Բլաժևիչին։ ԼՂՀ ռազմական գերատեսչության ղեկավարը ողջունել է հյուրերին եւ շնորհավորելով կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակի նորանշանակ ղեկավարին պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ հույս այտնել, որ այսուհետ եւս համագործակցությունը պաշտպանության բանակի հետ կլինի արդյունավետ եւ կկառուցվի փոխանցման մտնոլորտում։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել նաեւ հետագա համատեղ անելիքների եւ համագործակցության հերանեկարների շուրջ։ Thank you. Արցախում շարունակվում են ջրամատակարարման համակարգերի շինարարությունը։ Ավարտվել է Ստեփանակերտի 13-րդ գոտու ջրամատակարարման համակարգը, Շուշի քաղաքի առաջին եւ երկրորդ գոտիները, աշխատանքներ են տարվում երրորդ գոտու շինարարության ուղղությամբ։ Աջապնյակ թաղամասում կառուցվել է ջրի ներքին ցանցը եւ ընթացքի մեջ է օրվա կարգավորիչ ջրամբարի շինարարությունը։ Ավատման փուլում են Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնքի խմելու ջրագծի վերակառուցումը, մեծ շեն մոխրաթաղ, ներքին հորաթաղ, աղաբեկալանջ, տրանզիտ օրվա կարգավորման ջրավազանի, Թալիշի ռոռոկման համակարգի վերանորոգման եւ պոմպակայանի կառուցման աշխատանքները։ Հադրութի շրջանում ավարտվել է ջրային ցանցի կառուցման մոտ 90%-ը։ Մեծածավալ աշխատանք է տարվում Հանրապետության հարավային թևի Խաշաթաղի շրջանի Աղավնու համայնքի 50 նոր բնակելի առանձնատան ջրամատակարարման եւ ներքին կոյուղու ցանցերի, ինչպես նաեւ Արտաշավի գյուղի ջրամատակարարման ուղղությամբ։ Արցախում ավանդույթը դարձել ամեն տարի կազմակերպել Մուրացանյան օրեր ավանդույթը չխախտվեց եւ այս տարի Գևորգ Մարզպետունի գրականություն եւ իրականություն կարգախոսով այսօր Շուշիի նրա անունը կրող դպրոցում մեկնարկեցին արվեստի Մուրացանյան օրերը։ Մեծը Մուրացանի դերը սերունդների հայրենասիրական դաստիարակության գործում եւ հենց հայրենասիրության այսպիսի մի դասեր այսօրվա միջոցառումը։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանի գլխավորությամբ ներկաները ցաղիկներ դրեցին գրողի Կիսանդրու Պատվանդանին։ Մուրացյանը որպես գրող, որպես մեր գրականության խոշոր դասական առանձնանում է իր բացառիկությամբ, բացելով միջոցառումն ասաց Վարդան Հակոբյանը։ Ուզում եմ կրկնել Ավետիք Իսահակյանի խոսքը, որ Մորացյանի տաղանդը ընդգրկել է հայ ժողովրդի կյանքն ամբողջությամբ։ Եվ ինչ որ գրել է, գրել է սրտով, արյունով, խորը նվիրումով, որն մեծ ժողովուրդ ասել։ Եվ հենց բացառիկությունն էլ ակունքվում է այդտեղից բացառիկ է մեր իրականության մեջ եւ համաշխարհային գրականության մեջ։ Մուրացյանը բերեց նոր գաղափար, որը ամենևին էլ նոր չէր, բայց կատարման մեջ, գեղարվեստական մարմնավորման մեջ ներկայացավ նորովի։ Այսօր հայ ժողովուրդը սիրով ու ակնածանքով է վերաբերվում խոշոր դասականին, ցավոք վիպասանն ունեցավ ողբերգական կենսագրություն։ 3 տարեկան էր Շուշիում ծեփ ծաղկից մահանում էին երեխաները եւ կանանչեր էր հասցնում հուղարկավորությունը կազմակերպել։ Եվ հերթ հասնում է Մուրացանի արդեն 3-ամյա մահացած դագաղում սպասում են որ տանեն գերեզման։ Եվ երբ քահանան գալիս մոտենում է, դագաղը շարժում են մուրացան կենթանության նշանները ցույց տալիս։ Եվ նախքան ուղարկավորելը նա նորից կենթանանում է, շարունակում դժվարին կյանքը։ Միջոցառմանը Մուրացյանի կյանքի ու ստեղծագործության մասին ելույթ ունեցան Արցախի պետական համալսարանի հայոց լեզվի ու գրականության ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների տեխնացու բանաստեղծուհի Զինայդա Բալայանը, բանաստեղծուհի Նվարդ Հավաքյանը, գրող հրապարակախոս Վարդգես Բաղարյանը, հայրենյաց պաշտպանթերթի գլխավոր խմբագիր Ռոբերտ Եսայանը։ Գրական գեղարվեստական մոնտաժով հանդես եկան դպրոցի սաները։ Այսօր միջոցառում է նախատեսված Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում։ Մուրացյանյան օրերի շրջանակում Արցախյան բանի գրողները հանդիպումներ կունենան Պաշտպանության բանակի զորամասերում, շրջկենտրոններում ու դպրոցներում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Միջազգային հանրությունը պետք է հասկանա այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել Արցախյան հողում եւ իր մասնակցությունն ունենա Արցախի ճակատագրի լուսման գործում։ Այս մասին նշել է Բուլղարուհի լրագրող եւ ռեժիսոր Սվետանա Պասկալևան, ներկայացնելով իր անցած ուղին որպես Արցախյան ազատամարտի վավերագրող։ 1991 թվականին որպես վավերագրող եւ լրագրող իմ ուշադրությունն է գրավել Լեռնային Ղարաբաղը եւ այնտեղ կատարվող սարսափելի ու տագնապալի իրադարձությունները, հայկական գետաշեն եւ մարտունաշեն գյուղերից մարդկանց արտարհանումը։ Սա դարձել է իմ պրոֆեսիոնալ հետաքրքրության պատճառը, ընդգծել է լրագրողը։ Նա ասել է, որ Մոսկվայում, որտեղ նա սովորում էր ասպիրանտուրայում Պերեստրոյկայի գլասնոստի ժամանակ, այդ տարածաշրջանից ոչ մի տեղեկատվություն նորություն չէր հաղորդվում։ Սա դարձել է առաջնային խթան, որպեսզի ես այնտեղից տեղեկատվություն դուրս բերեի, եւ ես հասկացա այն սարսափելի իրավիճակը, որում գտնվում է Ղարաբաղի բնակչությունը։ Նրանք ենթարկվել էին արտաքսման Ադրբեջանում տեղակայված 23-րդ դիվիզիայի կողմից ադրբեջանական ոստիկանության հատուկ ջոկատայինների հետ։ Այն, ինչի ականատես եմ ես դարձել, փոխել է իմ ողջ ճակատագիրը։ Ես թողեցի իմ ասպիրանտուրան եւ երկար մնացի Ղարաբաղում։ 1991-ից 94 թվականներին Պասկալևան իր տեսախցիկի միջոցով վավերագրել է ամբողջ պատերազմը։ Այսօր 20 տարի անց ես հնարավորություն ունեմ հրատարակել իմ 7 ֆիլմերը երկու DVD սկավառակներում՝ Արցախյան ազատամարտի ժամանակագրությունը 6 լեզուներով՝ ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն եւ բուլղարերեն, նշել է նա. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումը որևէ արդյունք չի տա։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Մեթյու Բրայզան։ Անհնար է հասնել խաղաղության, քանի դեռ կողմերի միջև բացակայում է վստահությունը։ Ես ոչ մի շանս չեմ տեսնում, որ հանդիպումն արդյունավետ կլինի, սակայն այն պետք է կայանա, որպեսզի հնարավոր լինի վերսկսել վստահություն կառուցել։ Ինչն ինքնին բարդ ու տևական գործընթաց է, ասել է Բրայզան։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը շահագրգռված չէ հակամարտության հանգուցալուծման մեջ նրան ձեռնտու է ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ վիճակը, որը թույլ է տալիս կողմերին մանիպուլյացիայի ենթարկել։ Պատերազմ Ռուսաստանին նույնպես հարկավոր չէ, սակայն առաջ խաղացման շանս այս պահին չկա, ասել է Բրայզան։ Ավելի վաղ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը հայտարարել էր, որ ամենաբարձր մակարդակի հանձնառությունը վերահաստատելու անհրաժեշտություն է զգացվում հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում լուծում գտնելու համար։ Համանախագահները կայցել են տարածաշրջան ամսվա վերջում, հանդիպելու նախագահներին ու նախապատրաստելու հաջորդ գագաթնաշողովը։ Մենք ակնկալում ենք, որ նրանց հանդիպումը կարող է նպաստել բանակցային գործընթացի առաջ խաղացմանը եւ իր ավանդը կունենա անվտանգության ոլորտում իրավիճակի կայունացման մեջ, ասել է Ջեյմս Ուորլիքը։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի գնահատմամբ այժմ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների պատմական ամենալարված, ամենաբացասական փուլն է հրադադարի պայմանագրումի ստորագրումից ի վեր։ Այս պահի դրությամբ Ադրբեջանի ակտիվությունը համեմատաբար կասեցված է, parze որ Ադրբեջանն էլ ստիփած է լինելու ի վերջո հաշվի նստել տարածաշրջանային զարգացումների հետ։ Չի կարող իրեն դուրս համարել բոլոր այդ զարգացումներից եւ զբաղվել սեփական քաղաքական օրակարգը ձևավորելով, այդ թվում նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության հաշվին նման քաղաքական օրակարգ ձևավորելու իր քաղաքականությամբ, ասել է Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Քաղաքագետն այս պահին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման հնարավորություն չի տեսնում։ Վերջերս Նյու Յորքում հանդիպեցին արտաքին գործերի նախարարները որն արդյունք չտվեց։ Իսկ արդյունքը պետք է լիներ նախագահների նոր հանդիպման մասին հայտարարությունը։ Եթե նախարարների մակարդակով այդ հարցը չի լուծվել, նշանակում է խորհրդակցական մեծ աշխատանք դեռևս պետք է կատարվի։ Առնվազն նախարարների մեկ հանդիպում պետք է կազմակերպվի մինչև նախագահների հանդիպումը, նշել է քաղաքագետը։ ՆԱՏՕ-ն եւ Ռուսաստանը Եվրատլանտյան անվտանգության զեկույցում որոշակի ձևակերպումներ ներառվել որոնց մասին մեր պատվիրակությունն անհանգստություն է արտահայտել։ Խնդիրն այն է, որ ԼՂ-ի մասով կային որոշ ձևակերպումներ, որոնք չեն համապատասխանում իրական վիճակին, ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում պատվիրակության ղեկավար Կորյուն Նահապետյանը, եւ նշել, որ մտահոգությունը ներկայացրել են կոնկրետ առաջարկություններով։ Նրա խոսքով զեկույցը վերաբերում է Ռուսաստանի ազդեցությանը Ղարաբաղյան հակամարտության ցակմանը եւ ներկա փուլին, ինչպես նաեւ ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում ներկայացված հակամարտ մշակութությանը։ Առաջարկություններում արձանագրվել է, որ նույն Զամբիուղում ճիշտ չէ դնել բոլոր հակամարտությունները հաշվի չառնելով դրանց արմատները, ասել է նա։ Ադրբեջանական պատվիրակությունն էլ այս զեկույցի վերաբերյալ առաջարկություններ է արել, սակայն նպատակահարմար չեն գտել ներառել դրանք զեկույցում։ Պատվիրակության ղեկավարը նշել է, որ զեկույցը թեև ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական դիրքորոշումը չէ, սակայն աշխատանքներ պետք է տանեն, որ նման ձևակերպումները բացառեն։ Վանաձորում մեկնարկած հանդբոլի մրցաշարին մասնակցում է նաև Արցախի հավաքականը։ Աննա Ղուկասյանի ռեպորտաժը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանդբոլի ֆեդերացիայի հավաքական թիմը մեկնեց Վանաձոր մասնակցելու հանդբոլի Հայաստանի առաջնությանը։ 4 օր մեր մարզիկները կմրցեն Աչափնյակի, Շենգավիթի, Ալավերդու եւ Վանաձորի թիմերի հետ։ Արցախի հավաքականի մարզիչ Վարդգես Մխիթարյանի խոսքով 3 մեր թիմն արդեն գրանցել է առաջին հաղթանակը, արդյունքներն անհամեմատ բարձր են։ 3 մեր թիմը խաղաց Աչափնյակ թիմի հետ խաղն ավարտվեց 22-10 հաշվով, առավելության հասանք նրանց նկատմամբ։ Երեխաների վիճակը գտնվում շատ լավ, տրամադրված են մարտական, ֆիզիկական բարձր պատասխանատվություն ունեն, սպասում ենք մնացած մրցումներին։ Այսօր մեր թիմը խաղաց Ալավերդու թիմի հետ, առավելության հասանք մոտավորապես 40 գնդակի տարբերությամբ 44 6 մոտավոր հաշիվը։ Ուրեմն երեխաները շատ լավ վիճակում են, դա ողջունելի փաստ է։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 18-ից 23-ը Վանաձորում ընթացող հանդբոլի մրցաշարին Արցախի թիմում է խաղում նաև Ստեփանակերտի Քրիստափ Հորիմանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սան հավաքականի լավագույն մարզիկներից Եվա Ղազարյանը։ Գլխավոր մասչի խոսքով այն փաստը, որ նա սովորում է ռազմամարզական վարժարանում, արդեն խոսում է ֆիզիկական պատրաստվածության մասին, որն օգտագործում է նաև հանդբոլում։ Աննա Ղուկասյան այսօր Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևելանկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 6-ից 9 ցելսիուսը 11-ից 16 աստիճան։ Տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։